So, uh, good evening, everybody, and thank you for coming this evening. Labvakar uh, This is um, the beginning of a uh, weekend program called Introduction to Tantra. Šovakar mēs sākam šīs nedēļas nogās programmu, kur sauc um, ievads tantrā. Probably uh, some of you are already practicing tantra, and some of you are not practicing, and you may know something already, or you may know nothing about it. No klātsošana ļoti iespējams, Iespējams, ka kāds praktizē tantru un kāds nepraktizē. Tad, tad daļa no jums varbūt zina diezgan daudz, bet varbūt daļa nezina neko. But this is an introduction that is suitable for anybody, even if they don't know anything about tantra already. Bet šis ievads faktiski ir domāts jebkuram, pat tādiem cilvēkiem, kuri nezina pilnīgi neko par šo tēmu. And uh, Sean and I have come together. We're married. We come from England, and we've been leading a group in our home for uh, 24 years. <laughs> Um, mēs esam precēts pāris, mēs um, ko, arī kopā mācām. Mēs esam no Anglijas un esam Anglijā vadījuši kādu grupu 22 gadus. And uh, before that we were in London together where we were helping to run the uh, um, FPMT centre in London together. Un uh, pirms tam mēs bijām uh, dzīvojam Londonā, kur mēs kopā faktiski darbojamies un palīdzējām vadīt eh, PMT London Center. So we've been involved in the FPMT for a long time and uh, we both were students of Lama Yeshe and also Lama Zopa Rinpoche. Mēs esam bijuši saistīti, abi divi esam bijuši saistīti ar FPMT daudzus gadus un abi esam arī uh, Lama Yeshe un Lama Zopas uh, skolnieki. And we've um, studied this topic of Tantra with many different teachers actually. So uh, hopefully we we can we got something small to share. Mums ir bijis iespēja mācīties šo tēmu pie ļoti daudziem dažādiem skolotājiem, un es domāju, ka mums ir iespēja ar kaut ko nelielu arī dalīties. Okay. Um, so what I'd like to do is just lead a short motivation for being here, and then maybe Rita, could you lead the refuge prayer? when I, when I indicate. I don't know if you want to leave in Latvian or Tibetan, it's up to you. Sākumā es novadīšu tādu īsu mm, motivācijas eh, meditāciju, un pēc tam es gribētu lūgt Ritē, lai viņa no, eh, vada patvērumu lūgšanu. Yeah. Okay, so I just need a short motivation. So take a meditation posture. Ieņemam eh, meditāciju piemērot ķermeņa pozīciju. And Think about why you came here this evening. Think about how your interest in Dharma relates to the rest of your life. domājat par to, ka jūsu interese par darbu ir saistīta ar jūsu pārējo dzīvi? Um, dzīvi. imagine that the Buddha is here in this room with us now. and ka ir kopā ar mums šajā istabā pašlaik. develop a sense of trust and confidence that you can rely on the Buddha for support and guidance. Un attīstīt sevī tādu paļāvības izjūtu un domu par to, ka Buda ir šeit, ka uz viņu var paļauties un ka viņš var jūs vadīt. And also feel that you can rely on the Sangha, those who have a good understanding of the Buddha's teachings to help you to learn Dharma. Un arī izjūtiet to, ka jūs varat paļauties uz sangu, uz un, un budas mācībām, kuras var palīdzēt jums dziļāk izprast Dharmu. field that's surrounding us in all directions are all sentient beings. Un izjūtiet, ka mūs no visām pusēm ielēns eh, jūtošās būtnes. And each has their own kind of suffering. Un katrai no viņām ir pilnīgi īpaši, eh, viņai raksturīgas ciešanas. And they only want to be free from that suffering. Un visas tās vēlas būt brīvs no ciešanām. develop a commitment that I myself shall become enlightened in order to lead all sentient beings from suffering. Attīstot sevi vēlēšanos, sas, es vēlos sasniegt apgaismību, lai es būtu spējīgs atbrīvot visas jūtošās būtnes no ciešanām. kopīgi mm, skatām apvērumu augšanu. Vienreiz tibetiski un divreiz latviski. Sange, Chedam, Sagi, Chagnamba, Janchopatu, Dagni, Kyapsuchi, Dagi, Chinsoki, Pesonangi, Drola, Penchil, Sange, Droparisho. Es pieņemu patvērumu pie būvas dārums un sangas, līdz būvas sasniegt saprašanību ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par būtu, par labu visām pārsvarošanām būtnēm. Es pieņēmu patvērumu pie būtnes darbus un sangus, līdz būšu sasniegts apgaismību, ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par būtu, par labu visām pārsvarošanām būtnēm. Paldies. So we begin with the question, what is Tantra? Nu, tad es sākšu ar jautājumu, kas ir Tantra? Um, the word Tantra um, means, like, it means thread or continuum. Vārds Tantra nozīmē, tā pamat nozīme ir pavadien, pavadiens, jeb kā continuum tūkot. Turpināšanās. So, uh, mm, so we, we, we, always, not always, but I have always the problem with this how to um, translate um, continuum. Maybe you can explain because I'm not sure if we have a correct one word in Latvian. Uh, so a continuum is a sequence which, which just continues. Uh, the the the uh, only vārds continuum nozīmē kaut kā mm, secību turpināšanos, kas eh, secīgi turpinās. And uh, in this case, the continuum that is referred to is the continuum of the very subtle mind. Un šeit, mm, šajā gadījumā, šajā kontekstā tiek runāts par ļoti smalkā prāta uh, turpināšanos. And this continuum uh, didn't just begin uh, when we were conceived, it doesn't just end when we die. Un eh, šī turpināšanās šī nepārtrauktība neparādījās tad, kad mēs tikai ieņemt, un tā nebeigsies tad, kad mēs mirsim. Well, the gross mind of this life begins and ends with birth and death. Um, rupies prāts, uh, um, um, tas uh, parādās mums piedzimstot un mums nomirstot. But there's a, su a very subtle level of mind uh, which continues beyond birth and death. Bet pastāv šis ļoti smalkais prāts, kurš uh, ir pastāvējis pirms mūsu piedzimšanas un turpināsies pēc mūsu nāves. And it's because of this that we can talk about actions in one life having an effect in another life. Un tādēļ mēs varam runāt, eh, ka vienas uh, dzīves darbības ietekmē uh, nākamo dzīvi. And we can we carry the potential of many former actions since beginningless time. Un mēs sevī nesam uh, to potenciālu, ko esam ar savām dar, uh, radījuši ar savām darbībām no laika bez sākuma. Therefore we carry the potential for countless forms of future suffering. Un tādēļ var arī teikt, ka mēs nesam sevi mm, neizmērojam nākotnes ciešanu potenciālu. And all this goes along with our mental continuum. Un tas um, pastāv šajā mūsu prāta uh, secībā, mūsu prāta nepārtrauktībā. Um, So, if we purify this mental continuum of all these karmic potentials, uh, bet, then we will be completely free. But ja mēs esam spējīgi attīrīt šo savu prātu secību, savu prātu nepārtrauktību no šiem karmiskajiem potenciāliem, mēs varam pilnībā atbrīvoties. And uh, even the stains of these karmic potentials can be cleansed. Un pat uh, var tikt uh, attīrīti šiem mm, mm, prāta nepārtrauktība esošie aprēķini. And then our mental continuum becomes completely purified. Un šī um, prāta um, secība, prāta uh, nepārtrauktība ir, tiek pilnībā attīrīta. And then our mind has no limitation. Un tādā uh, gadījumā mūsu prātām uh, nav nekāda robeža. Uh, due to our karma, our mind is very limited at the moment. Uh, pateicoties mūsu karmai, šajā brīdī mūsu prāts ir ļoti ierobežots. We really believe in what our senses tell us. Jo mēs eh, pat, patiešām ticam tam, ko eh, mums saka mūsu maņas. And our mental consciousness mainly believes what our culture tells us. Un savukārt mentāla apziņa mm, pamatā tic tam, ko mums eh, māca, ko mums saka mūsu kultūra. And both of these come about because of the karma which brought us into this life. Un, un abas šīs lietas eh, sanāk kopā pateicoties karmai, kura mūs um, atnes uz šo dzīvi. It's like uh, dirt on a mirror or on a window. To var salīdzināt ar mm, kādiem eh, putekļiem vai netīrumiem, kas ir uz loga stikla jeb uz spoguļa. It obscures the view. Uh, tie uh, traucē mums skaidri redzēt cauri. But when you completely clean it, then you can see everything. Bet, ja mēs notīram šo stiklu vai eh, spoguli, tad mēs redzam pilnīgi visu. So tantra is a method for uh, a very powerful method for removing all these uh, obscurities, obscurations. Mm, tantra ir um, <clears throat> ļoti um, spēcīga metode, kas var um, palīdzēt mums tikt vaļā no šiem um, traucējumiem, no šiem apmešējumiem. But it must be practiced within the context of general Mahayana Buddhism bet tā ir eh, jāpraktizē um, patiesi Mahajāna budismu kontekstā. Uh, if you practice it without that context, then first of all it probably won't work, but even it could be dangerous for you. Bet ja jūs to praktizējat ārpus šī uh, patiesa Mahajānas konteksta, uh, pirmkārt iespējams, ka um, tā nedarbosies, tā nestrādās, bet uh, otrkārt tas var būt arī bīstami. And the Mahayana context is summarized as the three principal aspects of the path. Mahajanas konteksts faktiski ir tā mm, lakoniski apkopots trīs ceļu principos. And that's what we're going to focus on for the first part of this evening. Un uz to mēs um, koncentrēsimies šī vakara pirmajā daļā. Probably most of you already know a bit about these three principles. Visdrīzāk um, lielākā daļa no jums uh, jau ir dzirdējuši un zina par šiem trīs ceļu principiem. So for most of you I'll just be reminding you, but it's good to be reminded. Vairumam no jums tātad es vienkārši atgādināšu par tiem, bet ir labi atgādināt. Um, now the Mahayana dep depends totally on compassion. Mahayana uh, pilnībā ir atkarīga no līdzjūtības. That means that um, we really are touched and moved by the suffering of others. Tas nozīmē, ka mūs patiesi uh, uzrunā, ietekmē citu ciešanas. It's what, um, it's what motivates our spiritual practice. Tas motivē mūsu garīgo praksi. In other words, we're not just motivated by one's selfish wish for happiness. Un, citiem vārdiem sakot, mūs motivē ne tikai mūsu pašu sautīgā vēlme būt laimīgiem. Protams, ka tā tur ir. But through compassion for all beings, we will achieve our own happiness. Bet um, caur uh, to, ka mūsos būs šī līdzjūtība pret visām būtnēm, mēs sasniegsim arī pašu savu laimi. Now that's true for the Mahayana in general, but for Tantra it's even more important. Tas uh, attiecas uz, uz um, Mahajāna kopumā, bet priekš, tant, priekš tantras tas ir vēl nozīmīgāk. To practice tantra, you need to have suffering, sorry, you need to have compassion, which finds the suffering of others completely unbearable. Lai tā patiešām dziļi praktizētu tantru, ir, ir jābūt tādai uh, sajūtai pret citu ciešanām, ka tas ir gandrīz vai nepanesam. It's almost as if you can't rest uh, because the suffering of others is having such a strong impact on your mind. Tas mm, ir apmēram tā, ka jūs faktiski nevarat atrast mieru, redzot un zinot eh, un jūtot citu ciešanas. Now living in the world that we live in, it's not hard to feel that. Dzīvojot tādā pasaulē, kādā mēs pat labāk dzīvojam, nemaz nav tik grūti to, to sajust. But can we, can we live with that thought? Bet vai mēs esam spējīgi eh, dzīvot ar šo domu? many of us have a tendency to look away when we see suffering of others because we just feel, I can't do anything. Daudz no mums vienkārši mm, labprāt novērš, redzot um, ciešanas sev apkārt, jo ir, mums ir šī sajūta, ka es neko nevaru darīt. But the practitioner of Mahayana needs to look at the suffering of others, feel the compassion, and then feel, through my practice of Mahayana, I can do something. Bet um, tāds īsts mahāns praktizētājs, viņš nenovēršās, viņš redz šīs ciešanas, viņš izjūt līdzjūtību, un viņam arī ir doma, es varu kaut ko darīt, lai šīs uh, ciešanas remdētu. In other words, you need to make a very direct, strong link between the suffering that you see in the world and your practice. Un ir nepieciešama ļoti stingra saite, saistības starp tām ciešanām, kuras mēs redzam apkārtējā pasaulē un mūsu pašu personīgo praksi. Um, th th this is not a practice for escaping from the world. Tā nav praksē izbēgšanai no pasaules. It's a practice for being able to handle being in the world. Tā ir prakse, mm, kā mums pašiem uh, Eh, sadzīv, eh, labā veidā eh, sadzīvot atrašanos šajā pasaulē. It's, it's difficult to be in this world. The suffering is so great. Ir grūti atrasties šajā pasaulē, jo šī, mm, šīs ciešanas ir ļoti ir milzīgas. And with mass media, it's not hidden from us. Un pateicoties masu mēdiem, šīs ciešanas nav no mums uh, noslēptas. But even if we look into our own family, we can see a lot of suffering. Bet eh, pat eh, nekur tālu neskatoties, ja mēs paskatāmies kaut vai uz savu ģimeni, mēs, mēs redzam uh, ciešanas. Can we keep our eyes open when we see that suffering? That's the big question. Bet jautājums, lielais jautājums ir par to, vai mēs varam paturēt savus acis uh, atvērts tad, kad mēs redzam šīs ciešanas. So the, one of the three principal aspects of the path is called bodhicitta. Viens no mm, trīs mm, ceļa galvenajiem aspektiem uh, to sauc bodhicitta. And this is when we see that suffering and we feel, I must do something about it, and the best thing to do would be to become enlightened. Un tas nozīmē redzēs, re, redzēt cieš, citu ciešanas, saprast, man kaut kas ir jādara, lai tās uh, mazinātu novērst, un, un labākais, kā es, kā es to varu izdarīt, ir pašam sasniegt apgaismību. And then the practice of uh, the path to enlightenment becomes a method for doing something about that suffering. Un uh, to šis uh, uh, ceļš, kura rezultātā es sasniegšu apgaismību, ir ceļš, kurš kaut ko pal, um, caur kuru mēs varam palīdzēt um, šīs ciešanas novērst. So think about yourself and how you respond to suffering when you see it around you. Padomājiet paši par sevi, um, kā jūs um, jūtaties, kad jūs redzat uh, ciešanas, kas ir ap jums, un kā jūs reaģējat. Do you pull away from it because you feel you can't do anything? Vai jūs cenšaties tā kā mm, pakāpties um, malā, jo jums ir sajūta, ka jūs neko tur nespējat darīt? Or do you pull away from it because you you just feel it's too painful? Vai jūs arī, teiksim, atkāpjaties tāpēc, ka jums ir šī sajūta, ka tas ir pārāk sāpīgi? Or do you get very upset and think, oh, I must do something, but I don't know what to do? Vai arī tas jūs izsit no līdzsvara un jums ir sajūta, jā, man kaut kas noteikti ir jādara, bet es nezinu, ko varētu darīt. So the thing to do is to bring it into your practice. Un tas, kas ir jādara, ir, ir šīs ciešanas jāiesaista, jāienes savā personīgajā praksē. We're not dealing with a theoretical thing here, we're dealing with a practice. Šeit mēs um, šeit nav runa par kaut kādu teorētisku lietu. Šeit mēs uh, faktiski esam pievērsušies praksē. A way of living in the world. We could say a way of being an activist in the world. Uh, mēs runājam par to, kā būt pasaulē, kaut kādā ziņā par to, kā būt aktīvistam šajā pasaulē. I mean, of course, I mean activist in the very broadest sense. Each person finds their own kind of activity for helping others. Un šeit, protams, es runāju par aktīvismu visplašākajā nozīmē, jo uh, Jo ik viens cilvēks eh, var kaut kādā veidā palīdzēt citiem. But as His Holiness the Dalai Lama says, you've got to do something. Un kā viņa svētība Dalai Lama eh, bieži vien atkārtoja, jums kaut kas ir jādara. And he's talking about the suffering of the world. Un viņš runā par pasaules ciešanām. So we should each find our own way to actually do something about the suffering of the world. Mums katram pašam ir jāatrod savs um, ceļš, ko, kādā veidā uh, ko darīt ar šīm pasaules ciešanām. And Tantra is a method for those who require a very quick path. Un Tantra ir metode tiem, kuri vēlas um, iet um, pa ļoti, um, par ceļu, kurš um, ļoti ātri nes sasniegumus. And they require a quick path because they can't bear for sentient beings to suffer any longer than absolutely necessary. Un viņi vēlas iet pa šo ātro ceļu, tāpēc, ka viņi vienkārši nevar paciest šīs citu uh, būtņu ciešanas. It's not a motivation of, I want a quick path because I can't be bothered to practice for a very long time. Un uh, motivācijai nevajadzētu būt, kad es vēlos iet pa šo ceļu tādai, kad vienkārši, nu, Can you please repeat It's not because I can't be bothered ah. to practice for a long time. Uh, kad uh, es vēlos iet pa šo ceļu, mm, tāpēc, ka nu, es vienkārši negribu, mm, lai tas man kaut kā apgrūtina, ka man tas ir jādara ilgi. Now, Um, this kind of compassion is very deep. Šī līdzaut, šis līdzautības veids ir ļoti dziļš. It's not just compassion for the suffering that we can anybody can see with their eyes. Tur nav runa tikai par ciešanām, kur katrs uh, no mums var ieraudzīt ar savām acīm. It's also compassion because beings have the causes of suffering in their mental continuum. Uh, tā ir uh, tāda veida līdzjūtība, kad mēs redzam ne tikai pašas ciešanas, bet arī eh, ciešanu cēloņus, kas ir būtņi prāta plūsmā. All beings have this mental continuum with all these incredible karmas to produce causes of suffering in future. Un visām būtnēm ir šī prāta nepārtrautība, un, un viņ, viņās ir eh, šie radītie cēloņi, kas var radīt eh, ciešanas nākotnē. And because their minds are disturbed by afflictive emotions, then they create more causes of suffering all the time. Un tā kā viņu prāti ir um, mm, negatīvā emocija pārņemti, tad faktiski viņi rada cēloņus, lai piedzīvot vēl vairāk ciešanas nākotnē. And to understand these things, we have to start with ourselves. Un lai mēs to varētu saprast, mums jāsāk ir pašiem sevi. Look at one's own attitude in life. Pas paskatāmies paši uz savu attieksmi dzīvē. How we are addicted to material comfort and how we try to um, free ourselves from discomfort. Cik lielā mērā mēs esam pieraduši pie materiālā komforta un cik lielā mērā mēs vēlamies norobežēties no diskomforta. How we are addicted to worldly success uh, in terms of status or wealth or um, power. cik lielā mērā mēs esam nu, savu veidu atkarīgie, ja, ja narkomāni attiecībā pret pasaulīgiem panākumiem, pret, pret varu un, un tā tālāk. How we can't bear to lose anything in this competitive world. Ka mēs nevaram pa, paciest, kad mēs kaut ko zaudējam šajā sacensības pilnajā pasaulē. how much we crave people to praise us or appreciate us, and how much we can't stand it when they criticize us. Uh, cik lielā mērā um, mums patīk, um, uh, kad mūs slavē, um, un, un, un cik ļoti mēs esam ar to, kad uh, mūs kritizē citi. And how concerned we are about our reputation, trying to keep everybody thinking that we're a great person and being worried if somebody thinks that we're not very great person. Un cik ļoti svarīgi mums ir mūsu reputācija, lai viss domātu par to, cik uh, liels un, un varens es esmu. Un, un, uh, un mēs nevaram pieļaut, ka kāds par mums kaut ko slikti padomās. All these preoccupations bring us a lot of suffering. Un viss šīs šāda veida domas nes ciešanas mums pašiem. They make us anxious and stressed or sometimes depressed. Uh, tās uh, padara mūs nervozus, reizēm tas noved pie depresijas and they lead us into actions which harm others. Un, uh, tas noved mūs arī pie tā, ka mēs veicam darbības, kas nodara kaitējumu citiem. There's nothing wrong with enjoying things. It's being attached to that enjoyment which is the problem. Nav nekas slikts, ja, ja mums kādas lietas patīk, ka mēs par tām priecājamies, ja mēs izbaudām, bet problēma rodas tad, kad mēs šīm lietām pieķeramies. And also being free from um, difficult situations, okay, but to be obsessed about that is really problematic. Uh, censties um, būt brīviem no grūtām, um, sarežģītām situācijām, ar to arī viss ir kārtībā, bet nu, lai tas nekļūst par kaut kādu veidu apsēstību. And the root of the problem is grasping at a self. Un pamat problēma ir šī uh, spēcīgā pieķeršanās mūsu, uh, man, manas pašas es underlying all our afflictive emotions is the belief that there's a truly existing me right here. Mūsu visu um, traucējošo um, emociju pamatā ir doma, ka ir šis paties e, eksistējošais es, un viņš ir tieši šeit un šobrīd. This is just a mental fabrication. Bet uh, tā ir uh, tikai um, mentālā um, fabrikācija. In fact, to, konstrukcija in fact, just in fact, to realize that that doesn't exist is a kind of freedom which we need. Bet, ja mēs uh, spējam izprast, ka, ka šāds es neeksistē, tad faktiski tā ir brīvība mums pašiem. It's not to destroy yourself, which does exist. Šeit neiet runa par tā es iznīcināšanu, kurš eksistē. It's to realize the lack of a self, which never existed at all. Eh, šeit runa par um, to, ka um, neeksistē tāds es, uh, kas nekad nav bijis. Okay. So these are the three principal aspects of the path. I mentioned bodhicitta, and then what I talked about was renunciation, and finally emptiness. Tad, tad um, mēs pieskārāmies visiem trim ceļu aspektiem. Sākumā bodhicitai, pēc tam mēs runājam par atteikšanos, un pats pēdējais, par ko es pieskāros, ir uh, tukšums. And now we're going to meditate on this. Un tagad mēs varētu meditēt par to. So just get a good posture. Ieņemiet atkal meditāciju, piemērot ķermeni stāvokli. Particularly straight back. Pirmām kārtām tas nozīmē taisnu muguru. And just focus on your breath for a few rounds. Un vienkārši fokusējamies uz elpu, uz salīdzinoši neilgu laiku. This is to bring your focus to the present moment. Tas ir līdzeklis, lai pievērstu mūsu uzmanību pašreizējiem brīdim. So, the underlying basis of this meditation is the truth of suffering. Šīs meditācijas mm, pamats ir uh, ciešana patiesība. And in order to wish to be free of this suffering, we have to realize it, that it's there. Un, lai mēs varētu no šīm ciešanām atbrīvoties, mums vispirms ir jāpiefiksē, ka tās ir klātsošas. Compared to many people, our lives may not be so bad. Jā, salīdzina mūsu dzīvi ar citu cilvēku dzīvēm, tā neba, nemaz nav tik slikta. nevertheless our happiness is contaminated. Bet neskatoties uz to, mūsu laime ir piesārņota. It's not reliable. Uz to nevar paļauties. It can change at any time. Tā var mainīties kur katru brīdi. we might deeply wish for liberation. Mēs varam sasniegt atbrīvošanos. And yet we keep creating the causes to be reborn in cyclic existence. pašā laikā mēs turpinām radīt cēloņus, lai atzimtu eksistencē. The endless cycle of death and rebirth. Šajā nebeidzamajā uh, piedzimšanas un miršanas uh, ciklā. Without a reliable happiness. bez eh, tādas laimes, uz kuru varētu paļauties. It's when we understand suffering well that our wish for liberation can become stronger. Tad, kad mēs esam labi izpratuši, mm, kas ir ciešanas, tad mūsu vēlme sasniegt pabrīvošanos kļūst stiprāka. not that experiencing pleasure causes suffering, it's the attachment to this that causes suffering. Nav tā, kad ja mēs izjūtam kaut ko patīkamu, kādu baudu, ka tas rada um, ciešanas. Ja, ciešanas rada pieķeršanos. So, renunciation means to become disenchanted with the things that cause us suffering. Noteikšanās nozīmē, ka um, mēs cenšamies būt kaut kādā ziņā neitrālāki attiecībām pret lietām, kuras rada ciešanas. And the reason we become disenchanted or disillusioned is because there is a way out. Un tas, ka mēs um, kļūstam neitrālāki, citiem vārdiem zaudējam um, kādas iepriekšējās ilūzijas, ir tas, ka pastāv šis, um, šī izēja. We can experience freedom from suffering. Mēs varam piedzīvot um, uh, brīvību no ciešanām. But first we have to develop aversion to the things that cause us suffering. Bet uh, vispum, vispirms mums ir jāsajūt nepatika, riebums pret to, pret lietām, kas izraisa ciešanas. And we need to become detached from their hold on us. Uh, mums ir jāpanāk šī te nepieķeršanās attieksme pret uh, šīm lietām. once we realize our own suffering. Līdz mēs esam apzinājušies paši savus ciešanas. We look around and see that all sentient beings are caught up in the same cycle. Mēs paskatāmies apkārt un redzam, ka eh, pilnīgi visas būtnes ir atrodas tajā pašā ciklā. to find freedom from suffering becomes stronger in order that we can benefit all these beings. Un mūsu vēlēšanās um, sasniegt atbrīvošanos kļūst spēcīgāk, jo mēs vēlamies atbrīvot ne tikai sev, bet arī visas šīs būtnes. You see all these beings caught in ongoing suffering, fueled by delusion and karma. Mēs um, ieraugam uh, kad viss šīs būtnes cieš tādēļ, kad tās vada maldu un viņu karmu. So your wish to free them should be like a mother who sees a child in harm's way and you wish automatically to rescue, to save. Mūsu vēlmē palīdzēt um, citām būtnēm atbrīvoties no ciešanām vajadzētu būt līdzīgi kā mm, kā tas ir mātei, kad viņa ierauga, kad viņas bērnam draud kādas briesmas. The mother doesn't question, will I perhaps, but reacts quickly to remove a child from danger. Māte tajā brīdī gari nedomā, kā būtu labāk, bet viņa ātri rēģē, lai mm, palīdzētu šim savam bērnam tikt, mm, izvairīties no šīm no šī apdraudējuma. So we need to develop the same urgency. Mums um, jācenšas um, sevi attīstīt tādu pašu uh, neatliekamību, kāda, kāda ir uh, šādai mātei. Not just for one being. Bet uh, mūsu gadījumā šeit nav runa tikai attiecībā pret kādu vienu būtni. Or those close to us. Vai tikai pret tiem, kuri mums ir tuvi. Bet uh, pilnīgi pret visām jūtošām būtnēm. we might instinctively feel that cherishing ourselves is what might bring us happiness. Mums var būt instinktīva sajūta, ka, ja es mm, valošu sevi, tad tas man nesīs laimi. But actually it's the reverse. Bet uh, patiesībā tas ir pilnīgi pretēji. Cherishing others brings not only them happiness, but also ourselves citu vološana nes laimi ne tikai viņiem, bet arī mums pašiem. The actions we do out of self-cherishing create tas, negative karma. Tas darbības, kuras mēs veicam ar šo sevis lolo, lološanas attieksmi, tās rada negatīvu karmu. course, we need to look after ourselves in order to benefit others. Protams, ka mums par sevi ir jārūpējas, lai mēs būtu spējīgi palīdzēt citiem. But quite often we've got the balance in the wrong direction. Bet itin bieži gadās tā, ka mm, nav šī līdzsvara, pareizāk sakot, tie svaru kausi vairāk nosverstai palīdzēšanas sev pusēm. when you have renounced the things that bind you to the suffering nature of cyclic existence. Kad jūs esat atteikušies no lietām, kuras jūs piesaista uh, uh, cikliskai eksistencē. And when you have realized that this is the same for all sentient beings. Un kad jūs esat uh, sapratuši, ka tas, tas pats um, tādā pašā veidā attiec arī uz visām jūtošām būtnēm and you urgently wish to release them from their troubles and problems. Un jūs maksimāli ātri cenšaties panākt, lai atbrīv, eh, vēlaties panākt, lai tās atbrīvot no viņu problēmām. Then in order to cut the root of suffering, sorry, in order to cut suffering at its root. Un tad, eh, lai eh, nocirst to, ciešanas to pašā saknē, you need the wisdom that realizes emptiness. Jums ir nepieciešama gudrība, kur ir realizējusi tukšumu. when we understand reality correctly. Kad mēs izprotam realitāti mm, pareizā veidā. We set in motion the process of liberation. Mēs, var teikt, palaižam šo atbrīvošanās procesu. It is the ignorance of the emptiness of the mind that traps us in cyclic existence. Tas, kas mums um, ir no, noķēris kā slazdā šajā cikliskajā eksistencē, ir neziņa par mm, prāta tukšumu. And it's the knowledge of the emptiness of the mind that will set us free. Savukārt zināšanas par prāta tukšumu ir, ir tas, kas var mūs atbrīvot. relax your concentration. Вриваем so concentration Now, these three principal aspects of the path Šie, uh, essential to the practice of Tantra. Šie trīs galvenie ceļa aspekti ir um, Tantras prakses neatņemām sastāvdaļa. And probably the single reason why that is true is because Tantra uses desire in the path. Un, uh, viens, vienīgais iemesls, iespējams vienīgais iemesls, kāpēc tas tā ir, ir tas, ka um, uses desire as a... In the path. Ah, jā. Ah, ka mm, tantra izmanto mm, ah, iekāri ah, mūsu ceļā. Now desire is something that comes naturally to us because we're human beings. Mm, iekāri, eh, vēlmes, tas ir mums pilnīgi dabiski, mēs esam cilvēki, cilvēciskas būtnes. But also desire is the source of all our trouble. Bet eh, tas ir arī mūsu visu... Mm, Uh, nepatikšana avots. So using desire in the path is like using poison to cure a disease. Un izmantot uh, iekārtu ceļā, tas ir līdzīgi, kā mēs izmantojam kādu indi, lai um, izdziedinātu slimību. If you don't use it skillfully, you will poison yourself. Ja jūs to neizmantojat prasmīgā veidā, jūs saindēsieties. But if you use it skillfully, it's a very powerful medicine. Bet, ja jūs to izmantojat uh, prasmīgi, tad tās ir ļoti spēcīgas zāles. And we're not advised to enter into Tantra until we have a good understanding of these three principles of the path. Un uh, mums netiek ieteikts uh, uh iet, uh, nostāties uz tantras ceļu, kamēr mums nav uh, ļoti laba izpratne par šiem trīs um, ceļu principiem. And that's because with these three principles of the path, we will be able to control design. Un tas ir tāpēc, ka ja, ja mēs esam eh, dziļi izpratuši šos trīs ceļu, ceļu principus, mēs būsim spējīgi uh, kontrolēt iekāri. If you can control it, then it won't damage you. Ja jūs to spējat kontrolēt, tad tā jūs uh, nevarēs nodarīt neko sliktu. Even if you use it in the path. Pat ja jūs to izmantosiet ceļā. But if you use it without being able to control it, then it will consume you. Bet, ja jūs to izmantosiet, nespējot kontrolēt, tad faktiski tā jūs pārvarēs. Un tas būs tikai cēlonis samsārā. So renunciation helps because through renunciation we develop detachment from worldly pleasures. Atteikšanās palīdzot ar to, mūsos rodas kā detachment, un ko es pēkšņi esmu piemērs. <coughs> non-attachment. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> I just forgot elementary <laughs> one. one. Okay. Um, kad, mm, pateicoties tam, mūsos rodās um, nepieķeršanās uh, pasaulīgajām uh, lietām. For example, you just walk down the main street here in Riga and look in the shops. There are many objects of desire in the shop windows. Ja mēs kaut vai noejam pa uh, galveno ielu Rīgā pa brīvības ielu, Eh, tur eh, skatlogos ir ļoti daudz iekārs objektu. Uh, you can uh, enjoy those without attachment. Bet mēs varam par šiem objektiem priecāties bez pieķeršanās. But if you're dominated by attachment, then they never satisfy you. Bet ja mūs, mūsos dominē šī iekār, šī vēlme iegūt, tā nekad nav apmierināta they can disturb your mind and you never have any peace. Eh, tā var eh, tik lielā mērā traucēt eh, mums, iztraucēt mūsu prātu, ka mūsu prātā nekad nebūs miers. When we have renunciation, we see that happiness does not lie in the direction of acquiring those things. Kad mūsos ir šī atteikšanās, tad mēs esam spējīgi redzēt, ka laime nav tajā, kā iegūt visu šīs daudzās lietas. And that's just material goods in the shops. It also applies to many of the things which are generally taken as sources of happiness. Un, un tas bija tikai tāds viens piemērs par to, kas ir atrodams veikalos, bet tas attiec pret, pret daudzām citām lietām, eh, kuras mēs uzskatām par patiesu laimes avotu. Like uh, becoming an important person. Kā piemēram, uh, kļūšana par svarīgu cilvēku. Becoming rich. Kļūšana bagātam. Um, being promoted to a top job. Um, panākt, panākšana, kad uh, mani um, paaugstina amatam. All of these things can be an object of attachment. šīs lietas var būt mūsu mm, eh, vēlmi, jeb iekārs objekts. And being attached to them is just a source of suffering. Un, un uh, pieķeršanās tām ir mūsu ciešanas um, avots. Bodhicitta helps us because we're no longer preoccupied by our own, uh, our own happiness, our own pleasure. Uh, Bodhicitta mums palīdz, jo, mm, kad uh, mums tā parādās, tad mēs vairs nesam pārņemti ar mūsu pašu laimi vai mūsu pašu ciešanām. we can see all these nice things in the shop windows and wish that all beings could have these pleasures. Mēs redzam visas jaukās lietas, kas ir un mēs vēlam, lai visām būtnēm būtu iespēja um, tikt pie jaukām lietām. So our selfish desire is diminished. mūsu sautīgās vēl, vēlmes eh, mazinās. Or it's, it's placed in context of a wider picture. Citiem vārdiem tās mm, faktiski um, kļūst par uh, sastāvdaļu no plašākas bildes. But the main enemy of desire is emptiness. Bet um, vēlmju, jeb iekārs galvenais ienaidnieks ir tukšums. When we desire something or someone, There's a strong feeling of grasping. Kad mēs kaut ko, jeb kādu uh, iekārojam, mums tas parādās šī ļoti uh, spēcīgā vēlme uh, to dabūt. We grasp at the object of desire, but we also grasp at our self, our own need. Mēs pieķeramies gan šim savam iekārs objektam, gan arī mēs pieķeramies paši savai uh, šeit vēlmei, savai vajadzībai. It's like a drug addict who would even murder in order to get the drug. Faktiski to var salīdzināt pat ar narkomānu, kurš ir gatavs kādu nogalināt tikai tādēļ, lai dabūtu kārtējo devu. But when you realize the emptiness of self and other and of phenomena, there's nothing to grasp at. Bet kad mēs izprotam, kad gan es pats, gan citi, gan visi fenomeni ir tukši, tad uh, mūsos vairs nav šī uh, pieķeršanās šiem objektiem. So what is this emptiness? Tātad, kas ir šis tukšums? Does it mean that things don't exist? Vai tas nozīmē, ka lietas neeksistē? No, they do exist. Nē, lietas eksistē. But they don't exist from their own side. Bet tās neeksistē pašas no savas puses. They don't exist inherently or independently. Tās neeksistē neatkarīgā veidā. Let's just take this carpet on the floor. Nu, paņemsim kā piemēru kaut vai šo paklāju, kas It exists as a carpet. Tas eksistē kā paklājs. But if we were to take it apart, we would just find a lot of threads. Bet ja mēs to sadalīsim uh, daļās, uh, mēs vienkārši atradīsim daudzus uh, diegus. And uh, those threads themselves are not a carpet. Un, un šie daudzie diegi, uh, tie, tie nav paklājs. In other words, when we deconstruct it, we can't find a carpet. Citiem vārdiem sakot, ja mēs dekonstruējam uh, sadalām sastāvdaļās eh, paklāja, mēs nevaram to vairs atrast. And yeah, when it's sitting there, performing the function of a carpet, it's true to say it is a carpet. Bet kamēr tas atrodas eh, šeit uz grīdas un pilda savas funkcijas, mēs varam teikt, tas ir eh, paklājs. So we have to understand it in terms of two truths. Un tad mums ir um, svarīgi, ka mums ir izpratne par, ši, par divām patiesībām. The conventional truth and the ultimate truth. Uh, par uh, konvencionālo patiesību un par galējo patiesību. And everything in the universe or in our mind has these two truths. Un uh, jebkas, kas, ir, uh, kas vien ir sastopams uh, kosmosā vai mūsu prātā, um, uz to attiec šīs divas patiesības. The conventional truth is, it is a carpet. Konvencionālā patiesība nozīmē, tas ir paklājs. But the ultimate truth is that when you analyze to find an actual carpet in the carpet, you can't find anything. Bet galējā patiesība ir tāda, kad mēs gribam atrast to patieso paklāju šajā paklājā, mēs to nevaram atrast. It's the same with the cushion, it's the same with the recorder and so forth. Un tas pats attiecas gan uz meditācijas pilvēm, tas pats attiecas uz, uz šo te ierakstīšanas mehānismu un uz jebkuru citu lietu. But the most important one is oneself. Bet uh, vissvarīgākais ir uh, tas um, mans es. This is the one we really believe in. Tas ir tas, kam mēs patiešām ticam. We believe there's a real me here. Mēs ticam, ka uh, šeit atrodas reāls patiesais. There's a me which has decided to come to this class. Ir, ir šis es, kurš ir nolēms, ka viņš atnāks uz šo nodarbību, <clears throat> sitting here listening to these words, kurš sēž šeit, klausās visus šos vārdus, or in my case, speaking these words. vai manā gadījumā runā šos vārdus. Uh, there's a real me which will go to sleep tonight and wake up tomorrow. Ir uh, šis uh, reālais es, kurš šovakar ies gulēt un rīt no rīta pamodīsies. We believe in this so deeply that we don't even notice. Mēs tam ticam tik dziļi, ka mēs to vienkārši pat nepamanām. But when we analyze, what do we find here? Bet ja mēs sākam analizēt, ko mēs atrodam? There's a body sitting here. Ir ķermenis, kurš šeit sēž. And then connected to this body, there's a mind, which is awareness of what is happening. Un uh, saistīts ar, ar šo ķermeni ir prāts, uh, ko var raksturot kā apziņa, kas apzinās, kas, kas notiek. And a body and a mind together we can call a person un uh, prātu un apziņu kopā mēs varam saukt par cilvēku, par personu. So we can say conventionally there is a person sitting here. Konvencionāli mēs varam teikt, šeit ir uh, persona, šeit ir cilvēks, kurš šeit sēž. But person is just a name. Bet persona tas ir tikai vārds. For a collection of body and mind. Kas apzīmē um, prāta un uh, ķermeņa apvienojumu. Within this body or within this mind, we cannot find anything to hold on to which is a person. Bet ne, nec šajā um, ķermenī, nec šajā pr prātā mēs nevaram atrast kaut ko, kas ir persona. So this is the ultimate truth, the, the, the emptiness. Un tātad uh, šī ir galējā patiesība, un tas ir tukšums. It means not finding anything when you analyze. Tas nozīmē neatrast neko tad, kad mēs analizējam. But without analyzing, it's true to say there is a person. Bet, ja mēs neanalizējam, tad var, var teikt, eh, šeit ir persona. It functions as a person. Tā funkcionē kā persona. And it's a word which you can give to a collection of body and mind. Un tas ir vārds, kuru mēs eh, lietojam, lai apzīmētu eh, ķermeņu un prāta apvienojumu. And there are 12 persons in this room. Un šeit kopumā ir veselas 12 personas. And uh, this one sitting here, we can call me. Bet šo vienu, kurš šeit sēž, mēs varam nosaukt par esi. But me is just a name. Bet es ir tikai vārds. It's a relative or conventional truth. Tā ir eh, relatīvā jeb konvencionālā patiesība. And we can easily see that because there are 12 people each saying me to a different body and mind. Jo eh, mēs to ļoti eh, uzskatām varam redzēt, jo šeit ir 12 cilvēki, kurš katrs no mums var pateikt es par savu ķermeni un prātu. We feel there's an absolute me, which is this one. mēs jūtam kā, kādu absolūtu es, kas ir šis. I can't accept that his me is actually me. Nu, mēs taču nevaram akceptēt, ka kāds, kas sēž uh, man blakus, kad viņa es ir mans es. His me is you. <laughs> viņa es ir, uh, ir tu. <laughs> Or him. Vai viņš. But me only belongs here. Bet, bet es attiec tikai uz mani. So this shows how we grasp at self. Eh, tas parāda to, kā mēs, mēs ķeramies, kā mēs pieķeramies šim eh, es. We try to make something absolute out of what is only relative. Mēs uh, eh, mēģinām padarīt par absolūtu to, kas ir tikai relatīvs. There is no absolute me. Nepastāv tāds absolūtās es. That is the emptiness of self. Uh, eksistē es uh, tukšums. So, uh, you, you decompose the carpet and you <clears throat> decompose the me as, as conventionally we see self. So uh, would it be possible that you, you could uh, also, I could ask you to talk a bit the same way about the third element, the continuum of the subtle mind. Because if, if, if I start to decompose myself to, to see emptiness of itself, then it's very easy to get rid of everything else, which is like body and, and this uh, not subtle mind and so on. But uh, at the end, the, the most interesting part that stays is this continuum of, of subtle mind, and it's it's like two very important questions that stays is uh, how about emptiness of this continuum of subtle subtle mind, and how about of the decomposing this subtle mind itself in, in smaller components. like. Would you like to translate? but but spottar love this och vad bakis när det kommer? Es domāju, viss varbūt saprat, ne? Nē, nē, nē, nu, nu, kaut vai īsāk, bet pasakt. Un... Nu, ok, tad, teiksim, tādā tukšuma izpratnes kontekstā skolotājs minēja divus piemērus par, par paklāju, ka mēs viņu sadalām komponentēs un saprotam, ka tāds paklājs nav un tas ir tikai koncepts. Un tāpat tās par sevi kā par personu, kad mēs to varam sākt sadalīt komponentēs un saprast, ka arī tā, tā ir tikai tāda konceptuāla iedoma, ka šeit ir kaut kāda es un persona Bet tas, kas man šķiet visinteresantākais un, un kur es personīgi nesu atradis atbildi, ir, ja mēs sākam sevi sadalīt un, un sākam skatīties uz konkrētu vienu komponentu, tas ir tā smalkā prāta kontinuitāte, par ko skolotājs runāja sākumā, tad kā ir ar to, tā, tā ir tāda šķietama patiesa es, es, es, es kaut kāda esamība, kā ir ar to, vai arī tā eh, smalkā prāta kontinuitāte, vai viņa arī ir tukša, un vai arī viņu var sadalīt kaut kā smalkāk. Okay, so this is a topic that we're going to go into more deeply tomorrow morning. Tas ir tā ir tēma, kurai mēs dziļāk pievērsīsimies rīt no rīta. But I will briefly answer since you Bet es īsi atbildēšu arī tagad. Uh, a continuum is made up of moments. Šis um, uh, kontu, kontinuitāte sastāv no, no momentiem, no mirkļiem. Each moment is a fresh moment. Katrs moments ir svaigs brīdis. In this very subtle continuum, each moment has the same nature of clarity and uh, awareness. Šajā kontinuitātē katram uh, mirklim ir um, skaidrība un apzināšanās. But nevertheless, it is a continuum in time. Uh, bet neskatoties uz to, tā ir kontinuitāte laikā. Each moment is caused by the previous moment. Uh, katru mirkli ir izraisījis iepriekšējais mirklis. Therefore, no moment exists by itself. Neviens mirklis neeksistē pats no, sev, no sevis. Uh, Therefore, each moment is empty of existing by itself. Ik viens mirklis ir tukšs uh, no pastāvēšanas no savas puses. Okay. Then another argument. Un, un vēl viens arguments. A continuum is like a string of beads. Uh, šī kontinuitāte ir kā uh, perlīšu uh, virtene. Uh, each bead is separate. katra, katra šīs māla um, spērlīte but is held together by the string. Ir atsevišķi, bet tā satura ko, kopējs uh, diegs. The string is like the continuum. Un šis diegs ir šī kontin līdzīgs kontinuitāte. But each bead is like a moment of mind. Bet uh, katra uh, pērlīte ir kā um, prāta mirklis. If we take it apart, we can't find the rosary. Eh, ja mēs eh, to sadalām pa sastāvdaļām, mēs netradīsim eh, malu. Um, in other words, the subtle continuum of mind is not the continuum and it's not the moments. Tātad, citiem vārdiem, prāts malkā kontinuitāte, it's not continuum and it's not moments, yes? Tā nav nedz kontinuitāte, nedz arī šie mirkļi. These two are interdependent. Uh, šie divi ir uh, savstarpēji savstarpēji atkarība. When two things are interdependent, neither of them exists by itself. Kad divas lietas savstarpēji atkarīgas, ne, viena no tām uh, nepastāv pati no savas puses. This is the logical argument. Tas ir loģiskais arguments. But tomorrow we'll do a meditation where there's an opportunity to maybe experience this. Bet rīt mēs veiksim meditāciju, kurā varbūt pastāvēs iespēja to pieredzēt. If you can feel or experience the emptiness of the mind, then you, you find it goes beyond anything that you've normally experienced. Un, ja izdodas pieredzēt šo, mm, kas tas bija? Prāta tukšumu. Pra, prāta tukšumu, tad tas faktiski ir, eh, nu, tas iet pāri visam tam, ko mēs esam līdz tam pieredzējuši. The emptiness of the mind is just its ultimate nature. Prāta tukšums ir prāta galējā daba. It only exists in relation to its conventional nature. Tā eksistē tikai attiecībā pret prāta konvencionālo dabu. But they are both true bet, in their own way. Bet, uh, Tie abi uh, ir patiesi, uh, savā, savā ziņā patiesi. Ultimately it's empty. Uh, galējā nozīmē tas ir tukšs. But conventionally it's clarity and awareness. Bet konvencionāli tā ir skaidrība un apzināšanās. If I may, one, one small additional question. So, uh, as, as, as I uh, like uh, contemplate on, on emptiness, uh, I see uh, like two, two key aspects on it. It's like emptiness uh, causality-wise and emptiness form-wise. So regarding this, my question of subtle mind, for me, as you, as you explained it, uh, this seems the emptiness causality wise, and this also seems quite like uh, more or less easy to grasp. But what, what still bothers me and what's still left, it's and what I was trying to ask is about the emptiness of continuity of the subtle mind, sub, subtle mind form wise. Can you tell something about that? I don't understand what you mean by form-wise. No, like, like when you were, for, for example, decomposing the carpet in smaller parts, uh-huh. it was more of, you were talking about uh, emptiness form-wise, not causality-wise. Uh-huh. And, uh, okay. okay. Pasaka Latvijas klāt. Nu, respektīvi, kad, nu, kad, uh, manuprāt, tukšuma izpratnē ir divi galvenie aspekti. Viens ir tukšuma izpratnē dēļ celtņa sakarības, un otrs ir tukšuma izpratnē uh, attiecībā uz formu. Un tas, teiksim, piemērs par paklāju, tas bija, manuprāt, skaidroja tukšumu izpratni no formas viedokļa. Un, un tas, ko skolotājs deva atbildi manam jautājumam eh, par, par smalkā prāta kontinuitāti, tas bija eh, savukārt eh, skaidrojums par, par šī smalkā prāta tukšumu no cēloņa sakarības viedokļa. Bet tas, kas joprojām man paliek, tā, tāds tas jautājums ir, ir, ir, ir par, par par to, vai smalkā prāta kontinuitāte ir tukša arī no formas viedokļa. Well, we can look at three different qualities of the clear light mind. Eh, mēs varam pieminēt, ka ir trīs atšķirīgas um, what kind of mind? Clear light. Ah, ir trīs dažādas īpašības, kas raksturo skaidrās gaismas prātu. The first is clarity. Pirmā ir skaidrība. The second is awareness. Otrā ir apzināšanās. The third is luminosity. Un, um, uh, un trešā ir, ka tas ir mirdzošs. It has these three qualities. Tam piemīt šīs trīs īpašības. These are like the threads of the carpet. Un uh, tās var salīdzināt ar paklāt pavadieniem. When these three come together, we can call it the clear light. Kad uh, šīs trīs sanāk kopā, mēs to uh, kopumu varam nosaukt par skaidro gaismu. If one of them is missing, it's not the clear light. Ja uh, viena no tām uh, nav klātsoša, tad tā, tā nebūs skaidrā gaisma. It's okay? Mm-hmm. So it's useful that we just had a discussion on emptiness, and uh, maybe you've all recently studied emptiness in the Discovering Buddhism. ir, ir labi, ja mēs ja iespēju padiskutēt par tukšumu, varbūt, kad uh, mm, atklājot budismu, nesen bija tukšuma tēma. Is that right? Has everybody got some familiarity with emptiness? Vai no klātsošiem visiem ir kaut kāda pieredze attiecībā uz, uz tuk, nu, zināšanām par tukšumu? Please just nod or shake. okay. Shake nod. So emptiness is really essential for Tantra. Uh, tukšums faktiski ir uh, būtiski tantras uh, sastāvdaļa. The reason is because when you practice Tantra, you have to visualize yourself or imagine yourself as being a Buddha. Tad, kad jūs praktizējat tantru, jums ir nepieciešams vizualizēt sevi kā Budu. Now, Buddha is empty, the same way as a human being is empty. ir tādā pašā veidā, kā cilvēciska būtne ir tukša. So this emptiness is the common basis of the two. Un eh, šis tukšums ir tas eh, kopējais, kas ir eh, abiem. But if you grasp at yourself as a human being as truly existing, and maybe grasp at the Buddha, which you'd like to be, as truly existing, then there's some trouble. Bet ja tu pieķeries uh, savam es kā patiesi eksistēšam, un ja tu pot, pie, pieķeries Budam kā patiesi eksistēšam, tad tur uh, rodas kaut kādas problēmas. For a start, it's not true. Sorry? For one thing, it's not true. Uh, jo vien, viens no tiem nav patiesa. But also, there's no basis for transformation from the one to the other. Un tad arī uh, nepastāv mm, kaut kāds pamats, lai vienu transformētu par otru. The reason why Tantra is effective is because we imagine ourselves as something which we can actually become. Uh, iemesls, kāpēc tantra ir efektīva, ir, ka mēs varam iztēloties sevi par kaut ko, par ko mēs patiešām varam kļūt. Because of emptiness, pateicoties tukšumam, transformation is possible. Šī transformācija ir iespējama. If things were truly existing, they couldn't be transformed. Ja lietas būtu patiesi eksistējušas, tās nevarētu transformēt. They would be fixed tās, as whatever they are. Tās būtu nofiksētas tādā veidā, kā tās pastāv. There would be no freedom from suffering or the causes of suffering. Nebūtu iespējama atbrīvošanās no ciešanām vai no ciešanu cēloņiem. There would be no point in having a Dharma center tad nebūtu arī nekādas jēgas eh, dibināt normas centru. Unless we just came to agree that we all suffer. <laughs> Mēs vienkārši varētu vienoties par to, ka mēs visi ciešam. But we're not here just for that. <laughs> Bet eh, šķiet, ka eh, tas nav tas iemesls, kādēļ mēs šeit esam atnākuši. We're here to do something about it. mēs esam atnākuši, lai kaut ko ar to to, iesākt. To change. Lai kaut ko mainītu. And change is possible because of emptiness. Un, un tās pārmaiņas ir iespējams tikai tāpēc, ka ir tukšums. The situation that we're in now does not exist inherently. Šī situācija, kurā mēs pat labāk atrodamies, tā nepastāv pati no savas puses, tā nepastāv neatkarīgā veidā. It is capable of transformation. To ir iespējams pārveidot, transformēt. Now then, is it capable of transma- transformation into a Buddha? Vai pastāv iespēja transformēt sevi par Budu? That sounds rather ambitious. Tas izklausās diezgan ambiciozi. But the fact is that our mind has got extraordinary potential. Bet fakts ir, ka mūsu prātam piemīt ārkārtēji spēcīgs potenciāls. What we know of our minds, what, what our mind can do at the moment is very limited. Tas, ko mūsu prāts spēj uh, īstenot pašlaik, tas ir ļoti ierobežots, kaut kas ļoti ierobežots. This is due to the limitations imposed by our karma. Tas ir pateicoties tiem ierobežojumiem, kurus mums teikt, uzspiež mūsu karma. It's like believing I am ultimately a human being. Tas ir tā kā noticēt tam, ka es esmu galējā izpratnē, es esmu cilvēciska būtne. Whereas being a human being is just our conventional nature. Bet būt cilvēciskai būtnei ir tikai mūsu konvencionālā daba. Ultimately, You can't find anything. Galējā izpratnē mēs neko nevaram atrast. Conventionally, there's a mind and there's a body. Konvencionālā uh, izpratnē ir pastāv prāts, pastāv ķermenis. Sure, this body will die. Protams, ka ķermenis mirs. It's made of atomic particles and cells which only have a limited lifespan. Tas uh, sastāv no, no šūnām, no uh, atomiem, kas um, <coughs> pastāv tikai ierobežotu laiku sprīdi. But the mind is not made of matter. Bet prāts nav veidots no matērijas. The mind isn't subject to birth and death in the same way. Uh, prāts um, līdzīgi ķermenim uh, nav pakļauts dzimšanai un nāvei. The very subtle mind that we were just discussing uh, due to this question is not fixed to this body. Vismalkākais prāts, par kur mēs nu pat diskutējām, viņš nav um, fiksēts šajā ķermenī. That is capable of being purified. To ir iespējams attīrīt. And when it is purified, its clear light nature shines out. Un kad tas ir attīrīts, eh, tā, tā skaidrās gaismas eh, daba staro uz ārā. At the moment, that clear light nature is obscured by our karmic limitations. Pašlaik tā skaidrās gaismas daba ir aptumšota, un to aptumšo mūsu dažādie ierobežojumi. But that potential exists in our heart right now. Bet šis potenciāls eksistē mūsu sirdī šajā, šajā pašā brīdī. It's like a bright light, but with a, a, a pot over it. To salīdzināt ar spožu Eh, gaismekli, kuram pa virsu ir uzlikts kāds trauks, kāds, kāds pots. Uh, eh, through the practice, we gradually make some holes in the pot and the light begins to shine out. Uh, ar, praktizējot, mēs to var tālāk salīdzināt, ka mēs izurbjām caurumus šajā podā un tā gaisma sāk starot no, no tā ārā. We can even experience a little bit of that during our practice now. Un mēs to kaut kā kripatiņu varam sajust uh, mūsu prakses laikā pašlaik. But when we're fully enlightened, it's that the whole pot has been completely shattered. Bet tad, kad ir sasniegta pilnīga apgaismība, tad tas, tas pots ir pilnībā mm, mm, uh, izjūts uh, pa, pa daļām. Right. And then there's nothing but the light shining. Un tad paliek tikai šī uh, spīdošā, mirdzošā gaisma. This is what's called the luminosity of the mind. Uh, tas ir tas, ko sauc par šo mm, uh, mirdzošo prātu. The mind not having a material substance is called the clarity of the mind. Prāts, kuram nav materiāls nekādas vieliska pamata, to sauc par prāta skaidrību. It's like a clean mirror which is capable of reflecting whatever appears in front Tas of it. ir kā tīrs spogulis, kurš var atspoguļot pilnīgi jebko. It's, it's, the mirror is sort of neutral, it's just uh, clarity and then whatever fills the mirror is its content. Uh, spogulis, uh, um, uh, what was the but mirror is uh, is uh, a, is just neutral. neutral. Ah, jā, jā. Tad, tad spogulis ir neitrāls. Uh, tas vienkārši atspoguļo visu, kas ir kā priekšā. And then there's the whole issue of awareness. Un tad ir viss šī uh, lieta, kas uh, saistīta ar apzināšanu. This is what's extraordinary about being a sentient being. Tas ir tas viss um, īpašākais, kas uh, ir, ko var teikt par būšanu cilvēciskai būtnē, jūtošai būtnē. Compared to the carpet. Salīdzinot ar, to ar paklāju. The carpet has no awareness. Um, paklājiem nepiemīt apziņu. But we do. Bet mums ir piemīt. Everything that we experience is due to this awareness. Eh, we could call it cognition or perception. Mēs to varam uh, saukt dažādos vārdos par, par uztvēri, par, par cognition. Or perception. Uh, cognition, the be, ability to know. Uh, cognition, tas ir uh, eh, spējas uh, zināt. So there's, there's the knowing. There's the perceiving. Tad, tad ir šīs divas lietas, ir, ir uh, zināšana un ir uztveršana. Also there's the, the uh, we, we can create concepts. Mēs varam, uh, mēs spējam radīt arī konceptus. Using words, Koncepcijas. using words and ideas. Izmantojot vārdus un uh, idejas. All this is due to having mind. Un tas viss ir pateicoties tam, ka mums ir prāts. Uh, this is not, uh, inanimate objects can't do that. Uh, tāds objekts, kā paklājs to nespēja eh, paveikt. Mm. So let's come to the topic of, of Tantra. Atgriezīsimies pie tantras tēmas. And let's just clarify what I said at the beginning, that Tantra is part of Mahayana. Tātad vēlreiz, atkārtojot to, ko jau es minēju sākumā, tantra ir Mahajānas sastāvdaļa. Uh, Mahayana Buddhism is the, um, what should we say, is the teaching of this Dharma center. Mahajānas budisms ir šī konkrētā dharmas centra, kurā mēs atrodamies mācību. It's part of the foundation for the preservation of the Mahayana tradition. Tātad šis centrs ir um, FPNT, Foundation for Preservation of Mahajandra Tradition, Latvijas Mahajandras tradīcijas saglabāšanas uh, centrs. Galvenais uh, um, centrs ir šīs apvienības uh, sastāvdaļa. So in general, if you come to this center, it's to learn Mahayana. Tātad, ja jūs nākat uz šo centru, jūs mācāties Mahajānu. And within that there are two particular uh, types of practice. Un savukārt Mahajānā ir, ir, ir divi, um, mm, divi veidi prakses. They both have the same three principal aspects. Un abām no tām piemīt šie trīs uh, pamata aspekti. They both have the same purpose to become enlightened for the benefit of all sentient beings. Un, un abām tām ir uh, tas pats mērķis uh, būt par, kalpot par, par labumu visām jūtošām būtnēm. Um, and they both have the same understanding of emptiness. Un tām abām ir tā, tā, tāda pati izpratne par tukšumu. So the difference is that Tantra specifically uses desire as a method in the path. Uh, un tā specifika ir tajā, ka Tantra izmanto vēlmes, tā izmanto iekāri kā līdzekli uh, ceļā. whereas the Paramitayana, which is the, the general teachings of Mahayana, uh, don't put so much emphasis on that. Turpretim uh, Paramitayana, kas ir um, viss uh, Mahayānas pamatmācības, neliek tik lielu uzsvaru uz šo aspektu. Uh, it's, a, it's a longer, sl uh, slower, more steady path. Tas ir ilgāks un pakāpeniskāks uh, ceļš. And for uh, many of the people who come to a center like this, that is their main practice. Un daudziem no cilvēkiem, kur nāk uz tādiem centriem kā šis, tā ir pamatprakse. So within the students of this center, everybody is going to be practicing paramitayana. Faktiski visiem šī centra, um, um teiksim, visiem, kas šeit mācās uh, Buddhism, par Well, they might not be practicing yet, but they come here to find out about it. Varbūt viņi uh, nepraktizē, bet viņi vismaz uh, lai kaut ko par to Paramitayana means the vehicle of the perfection uh, sutras. Paramitayana nozīmē uh, tas um, uh, vehicle? of kā mēs teicām, rats, kas, uh, kas, um, perfection, uh, kas, perfection of wisdom. kas um, uh, ved pie um, gudrības pilnveidošanas. Paramita means perfection. Paramita nozīmē pilnveidošanu. And uh, the perfections are generosity, ethics and patience. Un uh, šīs uh, pilnveidošanas ir devība, ētika, pacietība. And then effort, concentration and wisdom. Mm, piepūle, koncentrācija un gudrība. And these six are founded on bodhicitta. Un uh, viss uh, šīs sešas ir um, balstās uz bodhičītas pamata. The aspiration to become enlightened for the sake of all sentient beings. Tad, tad bodhičīta ir šī tiekšanās sasniegt apgaismību visu jūtošo būtni labā. <clears throat> But then tantra has a very powerful special method. Bet tantrai ir ļoti spēcīga īpaša metode. It involves um, imagining oneself to be already enlightened in order to accelerate the path. Uh, tā uh, izmanto uh, tādu veidu, kā iztāloties, ka es jau esmu apgaismots. It involves using desire in the path. Tā izmanto arī iekāri kā līdzekli ceļam. So one of the purposes of this weekend is to help those who are not sure to think about whether or not Tantra is suitable for them. Viens no šīs nedēļas nogals mācību mērķiem ir piedāvāt tiem, kas ir nākuši šo centru, izvērtēt, vai, vai tantra ir viņiem piemērot vai nav. Because that's a, that's a reasonable question to ask. Am I suitable to practice tantra? Jo tas ir ļoti eh, tāds pamatots jautājums, vai es esmu piemērots tantras praktizēšanai. Especially when it's mentioned that it could be dangerous. It sevišķi tādēļ, kad uh, tiek minēts, ka uh, eh, tas var būt arī uh, bīstami. It means there's a risk. Tur pastāv risks. Do I want to take that risk? Uh, vai es vēlos uzņemties šo risku? Okay. Um, but also, the, as I said earlier, the weekend could be useful for somebody already practicing tantra. Bet tāpat šo um, nedēļas nogals mācību kursu var izmantot arī kāds, kas jau praktizē. In order to help you think about what you're doing from another angle. Lai uh, varbūt ļautu paskatīties uz to, ko jūs jau pašlaik darat, bet no kāda cita skatu punkta. Mm -hmm. Does anybody have any questions? Varbūt šai brīdī ir kādi jautājumi. Can you please talk about what do you mean by um, uh, it can be kind uh, of threat dangerous or? Mm-hmm. Uh, if you imagine yourself, all right. So you would like to translate the question? Yeah. So. Es prasīju par to, vai, uh, vai viņš var parunāt, pastāstīt par to, ko viņš domāja šī te, uh, uh, ka tas var arī būt bīstami no vienas puses. If you imagine yourself as a Buddha, ja tu iztēlojies sevi kā Budu, without a good understanding of emptiness, bet ja tev nav uh, nopietna eh, tukšuma izpratne, you could have a big delusion of being very important before you are. Tev var rasties mm, nu, tādi nopietni maldi par, par savu svarīgumu. Uh -huh. That makes sense? Yeah. Yeah. So that's probably the main danger. Nu, tie, tās var, tā varbūt ir tā galvenā bīstamība. But the other thing is to do with desire. Bet uh, otra bīstamība ir saistīta ar iekāru. Uh, there's a saying that in the teachings that samsara is like honey on a razor's edge. Ir, ir tāds teiciens, ka samsāra ir kā medus, kas ir uz uh, žilētas asmeņa. Uh, samsara is full of objects of desire. Samsāra ir pilna ar uh, iekārs objektiem. They're like honey on a razor's edge. Un visi tie ir kā medus uz um, uh, uh, žilētas asmeņa. When we lick the honey, we slice our tongue. Uh, kad mēs uh, nolaizam šo medu, mēs varam sagriezt savu mēlu. It's like the fish that goes for the bait and the hook gets caught in nu, no, its līdzīgi mouth. arī tas ir kā, teiksim, zivs, viņa ieraug šo ēsmu un viņa, viņa uh, ar mutu sagrāb šo ēsmu, bet tur apakšā slēpjas āķis. This explains the problem of desire. Tas um, paskaidro šo problēmu, kas ir saistīta ar iekārtu. Now the tantric practitioner is able to take the honey without cutting their tongue. Bet tantriskais praktizētājs var paņemt šo medu, nesagriežot mēlu. This is because of great skill. Tas ir pateicoties uh, uh, šeit lielajai prasmei. It's also because of the three principal aspects. Tas ir pateicoties arī trīs pamat šo galveno aspektu izpratnē. When they're very strong, then your mind is protected from the razor. Tad e, tavs prāts ir ļoti stiprs un e, viņš e, ir pasargāts no šī žiletes asmeņa. So tantra is dangerous if somebody doesn't have the three principal aspects quite strong in their mind. Tātad tantra var būt bīstama, uh, ja praktizētāja prātā nav um, dziļas uh, izpratnes par šiem trīs um, pamat aspekt, uh, ceļu pamataspektiem. You don't need a complete realization of the three principles. Uh, jums um, nav jābūt uh, pilnībā realizējušiem šos trīs uh, pamat aspektus. If your motivation is good, then Tantra will help you to realize them more strongly. Ja jūsu motivācija būs um, laba, tad tā jums palīdzēs eh, realizēt tos eh, vēl, vēl stingr, eh, pamatīgāk. But you need a, uh, quite a good understanding before you start. <coughs> Bet jums ir jābūt pietiekoši labā izpratnē pirms jūs sākat. Does that help? Yeah, okay. Any other questions? Vēl kāds jautājums? Okay. Uh, so I just talk a little bit more about some of the special features of Tantra. One of them, which I've already referred to, is called bringing the result into the path. Um, it's to do with imagining yourself as already enlightened. Tas nozīmē kad es jau esmu sasniedzis apgaismību. And practicing on that basis. Un uz šī pamata. Not only on the cushion. Un ne tikai atrodoties uz meditācijas pilnu. This can also happen during situations in ordinary life. Tas var notikt arī um, parastās ikdienas dzīves situācijās. For example, Piemēram, uh, this deity is Chenrezig. Piemēram, tā dievība, kas ir redzama tam, kā ir čenrezika. The Buddha of compassion. Līdzietības Buddha. Uh, between his hands he holds a wish-fulfilling jar. Viņš uh, starp savām plaukstām uh, tur vēlmes piepildošo dārgatni. Which fulfills the wishes of all sentient beings. Kas piepild visu jūtošo būtņu vēlmes. In his right hand uh, he holds uh, a mala, a crystal mala, in his left hand uh, a lotus. Labajā rokā viņam ir kristāla mala, uh, kreisajā lotus. He has infinite compassion and infinite uh, capacity to help others. Viņā ir neizmērojama līdzjūtība un neizmērojama liela spējas palīdzēt citiem. Now, if you're practicing as if you are Chenrezi, ja jūs praktizējat it kā jūs jau būtu Chenrezi, how is it going to be when you're in situations where you're surrounded by others who are suffering? Uh, kā, kā būs tad, ja jūs būsiet starp tādām būtnēm, kuras cieši? you're going to feel, I can help them. I can, yes. Uh, jums būs sajūta, es varu palīdzēt. So no longer do you feel powerless. Uh, jums vairs nebūs šī bezpalīdzības sajūta. And it's not like you have to use your human hands here, but you feel as if you've got a wish fulfilling jewel at your heart. Un tas nenozīmē, ka jums šādā situācijā jāsaliek rokas plaukstas kopā, Bet jūs jutīsieties tā, it kā jūs, starp jūsu plaukstām ir šis vēl, vēlms piepildošais dārgakmenis. You actually feel as if you have the capacity to help all sentient beings. Jums būs šī sajūta, ka man ir spēja palīdzēt visām jūtošajām būtnēm. Now you can go about walking in the streets or going to work or being in the family, any situation. Un tas var būt jebkurā situācijā, ejot pa ielu, um, ejot, atrodoties darbā, ģimenē, jebkurā situācijā. With that kind of attitude. Oh, now, it's not true. We're not actually enlightened. Un uh, jāsaprot, ka tas patiesībā tā nav. Mēs patiesībā neesam sasnieguši apgaismību. But we practice as if we were enlightened. Bet mēs praktizējam it kā mēs jau būtu to sasnieguši. I have to say, you're only allowed to do this practice if you've had the initiation. Bet man ir jāpiemetina, ka jūs varat uh, veikt šo praksi tikai tad, ja jums ir um, konkrēta iesvētība. And you start by doing a lot of practice in meditation. Un jūs sākat ar to, ka jūs uh, veicat daudzas prakses un meditācijas. But gradually you gain the confidence to practice in ordinary life. Bet pakāpeniski jūs uh, spējat uh, to praktizēt arī mm, uh, ikdienas dzīvē. But can he, um, sorry, maybe it's like it's like I'm level zero, right? I, please, please. That's fine, fine, fine. Um, how does he help? Like, I mean, unconditionally? Like, is there unconditional uh, mm, yes. help to whatever, let's say, wish or we say slash suffering? You know, like. Pasakot. Jā, respektīvi, kāda ir viņa, uh, nu, teiksim, kāda ir šī palīdzēšanas uh, forma, uh, vai, vai respektīvi, kā šis prā, apziņu palīdz, nu, kā ir unconditionally? Beznosacījumi. Jā, vai kādi ir beznosacījumi? Vai, vai, tur ir, vai, vai tur ir pastāv nosacījumi, vai, tu, vai nav nosacījumi? Kāds strādā? Well, uh, probably the best example of Chenrezi that we have right now is His Holiness the Dalai Lama. Varbūt labākais piemērs par Chenrezi, kā, kāds mums pat labam ir sasniedzams, ir viņa svētība Dalai Lama. Uh, he is believed by all Tibetans and by many Buddhists around the world to be Chenrezig in human form. And Daudz tibetiešu, uh, faktiski visi tibetieši un daudz budistu, uh, kas pat labam uzskata, ka viņš ir Chenrezig. So just see how he benefits all beings. Vienkārši redzēt uh, to, kā viņš palīdz visām būtnēm. Wherever he goes, whichever television screen he appears on, wherever his photograph is, there's a kind of light coming which makes people feel better. visur, kur viņš uh, iet, uh, jebkur, kur viņš parādās televīzijas ekrānā, faktiski var teikt, ka tur ir kaut kāda gaisma, kas cilvēkiem liek justies labāk. It's not that he's capable of stopping the war in Syria. Tas uh, nenozīmē, ka viņš var apturēt uh, karu uh, Sīrijā. But of course he has complete compassion for everybody suffering in that situation. Bet uh, vi viņā ir, ir um, maksimālu līdzjūtību pret eh, visiem, kas cieš šādā situācijā. The reason he can't stop it is because the karma of those people is so strong. Eh, iemesls, kādēļ viņš to nevar apturēt, ir, ka šo eh, tajā iesaistīto cilvēku karma ir tik spēcīga. But nevertheless, wherever there is the possibility of bringing peace and happiness and joy into people's lives, he does that. Bet visur, kur ir iespēja cilvēku dzīvē ienest mieru un, un, un mm, laimi un harmoniju, viņš to dara. Now, similarly, even a baby practitioner like oneself can begin <clears throat> to practice in the path, to bring the result of Chenrezi into the path. Un, ja ik viens, pat ja viņš ir nosīt bērnu autiņos uz, uz prakses ceļa, viņš, viņš var censties ienest uh, savā praksē šo mm, tā kā rezultātu, kad Es jau esmu sasniedzis šo čenreziga līmeni. It's done in a very secret, very gentle way. Un, un tas tiek darīts eh, tādā citu acīm apslēptā, ļoti um, uzmanīgā, ļoti maigā veidā. Flags, tas, ne, tas nenotiek um, vicinot karogus vai, vai skaļi te, par to visiem paziņojot. But nevertheless, there is the possibility of practicing with a calm confidence, as if we were Chenrezi. Bet neskatoties uz to, pastāv šī iespēja praktizēt, it kā es būtu Chenrezi. That's good. Thank you very much for the question. It's really Dios helped. Padre Espiritual. Yes. Nu pasakām, es kā Nu, par to sajūtu, kas ir it kā jādabona, kāpēc vispār tā, tās tāmas prakses veids ar to svētlaimes sajūtu. Mm. Un, un tad nu, es esmu tur neskaitāms, ir kā tās iesvērtības it kā dabūjusi, bet nekad neesmu tā kā, nu, laikam dabūjusi to svētpājums, to, nu, kaut kādu garšu, un tāpēc, uh, nu, man liekas, ka tas Lūdzu, ah, nu, precizēt, tā, tavā izpratnē, tā ir. Jā, jā, jā, jā, bet uh, tu nezini, ko es gribēju vai ir runa par to svētlaimes sajūtu, kurai eh, tev šķiet ir jābūt tā, tās iesvētības laikā, ir par to sajūtu, kurai tev šķiet ir jābūt eh, tā, tajā laikā, kad tu praktizē? Es domāju, sākumā iesvētībā, ja tu divu nedabūji, ah. tad jau praksē ah, vēl nu jā, jā, jā, jā. Tad, tad eh, vēlreiz. Bet tas jautājums īsti man, nu, jā, nu, kur rīt kā rast, bet, nu, varbūt vienkārši nav dots. Mm -hmm. so, The question is about um, this um, feeling of bliss, which, uh, as I understand, uh, she uh, she um, has heard and she understands that it must be present at the time of initiation and also at the time of practice. But uh, what to do if she hasn't got this feeling of bliss? Maybe it's it's not for her. Um, no, the bliss can be developed later. tā svētlaimes sajūta var attīstīties kaut kad vēlāk. The practices do have the potential to generate bliss. Ir svarīgi tas, ka mūsos ir šis potenciāls radīt šo svētlaimu. And then we can use this bliss in the practice. Un mēs to varam pēc tam izmantot uh, savā praksē. But usually we have a lot of karmic obscurations. Bet parasti mūsos ir ļoti daudz uh, karmisko šķēršļu, traucēkļu. And this means that sometimes at the initiation we, we don't feel any bliss, we just, we're just sitting there. Un uh, ļoti bieži ir tā, ka uh, saņemot kādu iesvētību, mums savs nav nekādas svētlības sajūta, mēs vienkārši tur esam klāt, mēs tur sēžam. Usually what is stopping the bliss is a sort of feeling everything being ordinary. Un tas, kas aptur šo svētlības sajūtu, parasti ir uh, Mm-hmm. We are feeling ordinary. Yeah, we feel very ordinary. Mēs, mēs jūtamies nu, ļoti parasti. In, in other words, we're dominated by our suffering. Uh, un var teikt, citiem vārdiem, ka uh, mūsos dominē mūsu ciešanas. To experience the bliss, even in the initiation, we need to go deep inside ourselves and go beyond our suffering. Lai izjustu šo svētlēm sajūtu, mums ir jāiet sevī dziļāk, varētu teikt, aiz šī mūsu ciešanām. And then after the initiation, we might do some practice every morning, for example. Un savukārt pēc eh, šīs iesvētības saņemšanas mēs varam veikt eh, kādu konkrētu praksi, teiksim, katru rītu. And gradually train ourselves to experience this bliss uh, in the practice. Un pakāpeniski uh, trenēt sevi izjust uh, šo svētlaimu savā praksē. Uh, this bliss is connected with uh, meditation on emptiness. Uh, šī svētlēma ir saistīta ar meditāciju uz tukšumu. Uh, it's also connected with a mind which is very concentrated. Un tā ir saistīta arī ar prātu, kas ir ļoti koncentrēts. But above all, it's connected with feeling I am the deity. Bet uh, galvenais ir tas, ka man ir šī uh, sajūta, šī pārliecība, ka es esmu šī dievība. For example, if I feel I am Chenrezig, ja man ir šī sajūta, es esmu is naturally blissful. Uh, viņa dabiskais stāvoklis ir uh, Uh, if I feel I am Andy, then it's full of pain. Bet ja, ja man ir sajūta, es esmu tad šī sajūta ir pilna ar sāpēm. So it's like uh, you have two identities. Um, var teikt, ka ir divas identitātes. one is the ordinary human being, which has a lot of pain and problems. Viena ir uh, šī parastā cilvēciskā būtne, kurā, kurā ir uh, daudz problēmu un uh, sāpju. But through the practice, you generate this other identity, which is the identity as the deity. Bet eh, praktizējot, mēs pakāpeniski attīstām sevi šo otru identitāti, kas ir eh, dievības identitāte. Which is completely beyond belief in self. Kas ir pilnīgi aiz šīs eh, ticēšanas kaut kādam nemainīgam es. Which is completely beyond just working for one's own happiness kas ir pilnīgi eh, aiz eh, šīs eh, darbošanās dēļ savai laimē. And completely beyond any limitation in one's capabilities. Un kas ir pilnīgi ārpus kaut kādai ticībai, kaut kādiem saviem ierobežojumiem, ierobežojumiem, kas attiec uz savām spējām. At the moment we haven't achieved that. Šajā brīdī mēs to esam sasnieguši. But we do have the potential for it bet mūsos ir potenciāls, so, lai to izdarītu. So by imagining ourselves as the results, it helps to bring the result. Tad, kad mēs iztēlojamies sevi kā šo rezultātu, tas palīdz mums eh, nonākt pie šī rezultāta. It's like if you want to be a doctor, you have to train for many, many years. Tas, to var salīdzināt, ja mēs vēlamies kļūt par ārstu, mums ir uh, jāmācās, mums ir jāvingrinās daudzus, daudzus gadus. You might give up just thinking, oh, I'm, I'm no good, I can't do that. Mēs kaut kādā brīdī vienkārši varam atmest ar roku. Es to nekad nesasniegšu, es neesmu pietiekoši labs priekšnieks. But if every now and again you just spend a little bit of time daydreaming and thinking, wow, when I'm a doctor, I'll be able to cure people, I'll be able to do this, I'll be able to help people in this way. And you imagine yourself as a doctor, it's going to encourage you. nosacīt, sapņojot, nomodā, iztēloties. Jā, bet varbūt tomēr es kļūšu par ārstu, un tad, kad es būšu kļuvis par ārstu, es varēšu palīdzēt tik daudziem slimiem cilvēkiem. Cik labi tas būs? Imagine yourself as the doctor that you will become. Iztēlojieties sevi kā ārstu, kā, kā jūs esat ārsts, par ko jūs kļūsiet. This will help you to sustain all the things you have to go through to get there. Tas palīdzēs jums izturēt visām izturēt visas šīs grūtās lietas, ar kurām jums nāksies iet cauri. You will even get some of the pleasure that in future you will get from actually uh, curing people. Jūs pat varat izjust kaut kādas mm, patīkams, jauks sajūts, kas, ko jūs piedzīvosiet nākotnē, tad, kad jūs reāli spēsiet izdziedināt cilvēkus. Of course you have to be careful, because it's imagination. Protams, jums jābūt uzmanīgiem, jo tā ir iztēle. But it's something that's very positive, and if you use it skillfully, it, it's very helpful. Bet tas ir kaut kas ļoti pozitīvs, un ja jūs to izmantojat prasmīgā veidā, tas jums eh, ļoti palīdzēs. I think we'll talk more about bliss during the weekend. Es domāju, ka mēs par uh, svētlaimi parunāsim vairāk. It's a bit like the clear light continuum. These are very big topics. Jo tas uh, līdzīgi kā šī um, um skaidrās um, gaismas kontinuitāte, tie, tie ļoti, tās ir ļoti lielas tēmas. So we're just touching on it this Mēs tagad tikai pieskāramies. But we can develop it further. Bet mēs par tā, tām runāsim plašāk uh, rīt parīt. And it is very important what you what you ask is very important. Tas ir ļoti svarīgi tas, ko tu pajūt. Otherwise you just feel what's the point of practicing? I'm not, I'm jo not citā, enjoying it. Jo citādi var likties, nu, bet kāda praktizēšana ir jēga, man no tā mm, nekas patīkams uh, tajā nerodas. You have to enjoy the practice. Tev ir uh, jāpriecājas, tev ir jāizbauda praksa. So you need to find a way to make the practice enjoyable. Tev ir jāatrod kaut kāds veids, lai, lai padarītu ka praksa par kaut ko patīkamu. And usually this is through the power of imagination. Un parasti tas, kas palīdz, ir šis iztēles spēks. That while you're practicing, you really believe, I am this deity in this mandala. Un, un kad tu praktizē, tad tu notic tam, kad es esmu šī dievība šajā mandalā. So I just mentioned the mandala. The mandala is the environment of the deity. Um, es pieminēju vārdu mandala. Mandala ir tā vide, kurā atrodas dievība. So when we're practicing tantra, not only do we visualize ourselves, imagine ourselves as a deity, but we imagine our environment as a pure mandala. Tātad, kad mēs praktizējam tantru, mēs ne tikai vizualizējam sevi kā dievību, bet mēs arī vizualizējam savu apkārtni kā, kā mandalu. This is not to deny that the environment is full of problems or that my body is full of problems. Tas nenozīmē noliegt to, ka vide, kurā mēs atrodamies, ir pilna ar problēmām, vai ka mans ķermenis ir pilns ar problēmām. It's like having, um, what do they call it, uh, second life, avatar, uh, an alternative identity. Uh, tas ir līdzīgi, kā it kā mums būtu otra dzīve, jeb, jeb, jeb tas, ko... Uh, mūsdienās kādreiz sauc par avatāru, jeb, jeb otru identitāti. A bit of you starts to believe in that. Kāda daļa no manis eh, tam notic? Now, if you're doing this within a structure of the tradition, then it's it's very uh, what should we say? Uh, it's certain to bring the results. Ja mēs to darām noteiktā veidā, eh, tradīcijas struktūrētā veidā, tad Pilnīgi noteikti mēs varam sasniegt rezultātu. As Lama Zopa Rinpoche says, we're not playing games. Kā Lama Zopa ir to daudzkārt atkārtojis, mēs nespēlējam kaut kādas spēlītas. We're involved in actual transformation. Mēs esam iesaistīti faktiskā, reālā transform transformācijas procesā. And we're using techniques which have been tested over many, many, many centuries. Un mēs izmantojam metodes, kuras ir testētas daudzus, daudzus, daudzus gadsimtus. Tas nav kaut kāds uh, new age, teiksim, uh, teiksim uh, jaun, jauna metode, kur izdomāta pirms pārdesmit gadiem. You can see from the history of Tibet and ancient India that there were many people who actually developed these uh, capacities. Mēs varam uh, skatīties uh, Eh, sanāca Indijas un Tibetas vēsturē, ka bija daudz cilvēki, kuri attīstīja sevi šīs spējas. But we can do it. Latvians can do it. Anybody can do it. Any humans can do it. Mēs, mēs varam to paveikt. Latvieši to var paveikt. Eh, jebkur, jebkurš cilvēks to var paveikt. Uh, we just need to follow in the pure traditional methods. Mums vienkārši ir jāseko šiem, šam, šīm tīrās tradīcijas metodēm. Okay, I think that's quite a lot for the first evening. We've given a sort of foundation for the weekend. Es domāju, priekš pirmā vakara tas ir pietiekoši. Mēs esam ielikuši pamatu priekš šīs nedēļas And hopefully uh, you can come back and we will continue to go further into this tomorrow. Es ļoti ceru, ka jums būs iespēja atnākt arī rīt, un mēs varēsim turpināt to darīt uh, tālāk rīt un parīt. Okay. So we'll just um, mention focus ourselves and dedicate this evening's energy. Mēs uz brīdi atkal koncentrējamies un uh, veltīsim ši, šajā vakarā uzkrāto pozitīvu enerģiju. In order that each of us individually lai katrs no mums individuāli can recognize that we do not have an inherent, inherently existing self saprast, ka mums nepiemīt neatkarīgi eksistējuši es. We function from day to day. Mēs funkcionējam no dienas uz dienu. But there's no independent, separate I. Bet nepastāv neatkarīgi eksistējošs no visa cita atšķirts es. There's no permanent self. Nepastāv pastāvīgs mm, es. So we dedicate that we can truly realize this. Un mēs veltam šo enerģiju, lai mēs to spētu uh, patiesi realizēt, īstenot. Not just intellectually. Ne tikai intelektuāli. But deeply. Bet dziļi. Because then we will be able to really be able to benefit others. Jo tad mēs patiešām spēsim uh, būt noderīgi citiem. Because there'll be no self-grasping jo mēs pazīstam šo pieķeršanos savam es. And our minds can open truly. Mēs zinām, ka mūsu prāti var patiesi atvērties. And we can be aware that there is a way out of suffering. Un mēs um, arī um, varam izprast to, ka pastāv izēja no ciešanām. And thereby we will want to lead all other beings out of suffering. Un tādēļ mēs vēlamies arī vest eh, visas būtnes ārā no ciešanām. likumīgo darbību nopelnu dēļ, lai sātri sasniegtu kuru būtu stāvokli un vestu visus dzīvās būtnes bez izņēmuma uz apgaismoto stāvokli, lai rodas šis augstākais dārgums, kurš nav radies, lai rodas pieaug, un lai tas, kurš ir radies, nemazinātos, bet pieaug vēl un vēl, tāpat ir ilgu mūsu lūkšanas. Gangrēra ve korvēšana kantīra. pendam deva malu jumwene, chen zigvan tenzin yasoyi, jape site patu tengyurishi. Tuk tsu jan shirin jan goan gawet, tehen zin kyan bawe, kun zodo porate.